sangwa ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kuyaga ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ku bana bakiri bato haribonekeza abana bahurumbira gukoresha canke gukinisha amatelefone ngendanwa imashini nyabwonko zimwe mu mbonesha kure n'ibindi biri mu bikoresho bibafasha mu kuja ku buhinga bwa none ukubikoresha neza bishobora kugira akamaro yamara kaze Nicole Delia akaba asanzwe ari umubyeyi namwe turabaramukije Nicole mwiriwe neza undi mutumire agira gatatu turi kumwe ni Uriel Eninahazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hagufi ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi Uriel ndagwaye ikaze amahoro cyane urakoze ku ikaze ego kuri mikro kino kiganiro kiremeshejwe ikaze nanje Raisa Liliane inamahoro imbere yo kuja mu idonido rya kino kiganiro dukurikire bano bana mu gisagara ca Bujumbura batubwire ingene bakoresha izo mbuga zitandukanye nitwa abiyela mfite imyaka onzo mwana arashobora kumenya ubwenge akoresheje ama apurikasiyo ari muri telefone ndazi kuvuga igifaransa ndazi gutamba mu matikitoki kubera nahora ndayikurikirana muri telefone kuba muhanda telefone ubu ndazi ibintu bigezweho muri tikitoke no muri yutube no mu yandi ma application uzo buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira Delia Nicole wowe usanzwe uri umubyeyi turumvise ingene bano bana bigenda mbega wewe iwawe vyifashe gute niko bimeze nabo bana bawe barakunda gukoresha izo mbuga zitandukanye abana banje nk'abo bandi bose mwumvise birashika bagakoresha telefone hari naho ubona ko iyo umwimya nashavuye canka nababaye mutoyi washa no kurira birabaho birashika bazikoresha bariko bararaba ibyo abandi bana bose bavutse ariko je baranazikoresha rimwe rimwe ko twaberetse ko bashobora kuzikoresha iyo bariko bariga kandi batubwiye ko ari igihe muyi bima bakamera nk'abashavura mhm. ni igiki gituma mwumva mwubima iyo telefone jewe rero kubera ko nzi ko bishika uh, unayimuhaye akibagira nk'ubu urashobora kubibona nk'ubu ndamuhamagaye kabiri gatatu ukabona ko ariko arumva umuntu amuhamagara mbwa kubera ari concentre kuraba icyo kintu ntiyitabe nk'ico rero uri umuvyeyi gitege ucubona ko hari ikintu kitagenda neza ushitse hari naho ubona umenga urashitse ntiwataje umunsi wose nta yambi baguhaye uri umuvyeyi birababaza mm. eh gituma utorekerana cane Gabriel mm. eh, mwebwe murakurikiranira hagufi ibijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa zino mbuga hwaniro mm. mbega twotahura iki na neza two turavuga izi mbuga hwaniro kwerekana iby'iwawe n'izo mbugankoranyiro birahuza abantu mm. bivanye n'icyo muba musangiye mwese cyo gukora bigatandukana n'icyo ubuhinga bwa none kuko cyo kiragutse cyane niho haca hinjiramo ayo matelefone cyangwa ayandi ma application cyangwa ayo majwe jeux video ibindi bitangura kujamo ariko umuntu avuze imbuga hwaniro yumve ko ari ahantu umuntu ashobora kujako agasanga ko abandi mm. arashobora kwironderera amakuru yiwe cyangwa agasoma ibyo akuye kuri abo bandi mm. bahuriye yego none hoba hari ubutandukane hagati y'izo mbuga zitandukanye izagenewe abakuze n'izagenewe mm. abana mu kungene zikorwa nta n'imwe bashyiraho ngo igenewe abana hari imyaka uri munsi yayo bitemewe yuko uja kuri izo mbuga mbe n'ukuri ibiba bitemewe kuko kenshi umwana control kwijera wenyine biragoye yego kandi baba baraba mm. nibaza ko umuhinga mu by'inyifato aravuga araza kubitubwira mm-hmm. hariho ahantu ubwonko butaragera gukura neza cyangwa ushobore kwakira inkuru nyinshi ushobora kubona hari abavuze ati hari aho tugwa ku bintu tutari witeguriye nabo ngira bariyumvira ati umwana afise imyaka arafise guhitamo arafise ubwenge bwo guhitamo rero nyinshi ziba zigenewe abakuze abo bise ko yagenewe orintore mwanonosoye ibijyanye n'inyifato n'imibereho y'abantu mbega hoba hari imyaka umwana yarakwiye kurekurirwa gutangura gukoresha izo telefone ngendanwa canke ubwo buryo butandukanye bwa none abashakashatsi baravuga yuko mhm. uh, kuva ku myaka ubusa gushaka ku myaka itatu ubushakashatsi burerekana yuko ntiba bikwiye ko umuntu ajya ku buhinga na gato uh, bijya twita ama ekara uh, umwana aba ariko arayiga kwiga uretse se umwana aciye aguma muri icyo gihe ku myaka ibiri itatu akaguma ari muri telefone ntaze kumenya kubana mu kibano burya nubwo twabyise ngo um, ni ihwaniro nibyo ni ihwaniro turaza bubatse bicaye muri ibyo turabaza babaye abagenzi mugabo ntibishobora gusubirira ikibano ikiyago mm. umuntu uko tubonana ngaha turi mm. kumwe ntibishobora gusubirira mm. rero umuntu aciye abijyamo cyane rwose nko ku myaka ibiri akaguma ari mu rwose cyagiye uca usanga umuntu aguma yicaye ahantu hamwe ya mm-hmm. ntajye mu bandi mm-hmm. ntakine ugasanga arangize n'indwara mu bisanzwe uri kwibaza ko ari iz'abantu bakuze mm-hmm. umuntu eh, wese umwana arazifise kuva ku myaka ine kuduga barashobora kuvuga ko ushobora kumuha nk'iminota mikeyi akajya akaraba nk'isaha imwe akaraba haba amaze gukura nkukorera ku myaka cumi baravuga amasaha abiri hari abavuga amasaha abiri hari abavuga isaha imwe ubushakashatsi buratandukanye mugabo uko byagiye birekana ni uko umuntu agerageza uburyo bwose agashyira imbere ku bana uko tubona na gutya ku bana n'abana gusumba kubarekera kubarekera mu ubwo buhinga cyangwa muri aya matelefone mm. bakagumamo bagahererayo mm. Eh, ikoreshwa ry'ubwo buhinga hari umenga eh, abana bagiziziriye cyane ukamenga eh, mm. bahindutse mm. n'imyitwarire ugasanga naho ntibashaka no gukora mm-hmm. mm. mbega mm-hmm. ni gituma yumva umenga ashaka kuguma ariko araraba tujya dusanamu tujya mm. tuvideo ntihagire ikindi kintu nk'uko muje kubivuga usanga yikumira mm. akaguma wenyine ni igiki kibitera uburyo ubwo buhinga bwubatse bwubatse mu buryo umwanya wose aguma areka akantu kajyaho nta n'imwe uvuga ngo ndahejeje ndicaye reka nkore ibindi umwanya wose aguma areka ubwonko rero inakwiye ko biyayura mutwe iyo haguma haza aka kantu ubwonko bwonko bwati reka n'akanda karabe reka n'akanda karabe reka n'akanda karabe reka n'akanda karabe ubwonko rero bugaca busamarira hiyo ugaca usanga ya effort physique ntibigukunda ko umwana yigira nk'akarero utanga ku babyeyi ariko baratwumvikana ndemezwa neza nimba ufise umwana cyangwa umubyeyi afise umwana akunda ibyo bintu azamugerageza arabe mm. usanga umubwiye ati yere twumvirije aho tugejeje ubu umenga nta byiza biri kuri izo mbuga hwaniro mm. hariho akamaro biba bifise dusigure mu bitandukanye kugira n’ababyeyi n'abanakora twumviriza bumva ingene bimeze hari ibyiza biriko ibyiza biriko niho ngera hacahagarara iyo control gutahura kwanza izo mbuga ziko wabikora gute kuko hari n'igihe umubyeyi bigora kuko aba ariko akubuza ikintu nawe atazi nk'ubu ndabasa ababyeyi benshi baba bazi ico tiktok canke snapchat kujya abana bariko barabivuga ariko urumva hariho ama opportunité menshi ariko kuko mm. ubu n'abantu hari amahirwe menshi usanga ko n'abariko bazana novuga ati ibintu bishasha ubu aragerageza ati mbega kugira nshikire benshi nce hehe agace yiyumvira ati eh zambuga ngurukana bumenyi rero ibyiza biri ko hariho abashirako ama opportunité y'ubuzi hariho abashi abashyira ko amahirwe yo kwiga hari abashyira ko ibyo kwiga indimi hari ibintu bitandukanye hari n'uwavuze ati de naramenye gutamba hakaba haba rero n'iki kiriko kiraza muri iyi myaka caba influencer rero niyagwa ku mavideo dufate y'abantu bama bahura bakaganira akumva ko baganira ibyubaka hariyo nka mwana acavuga ati shaje ndashaka uzamenyesha amakuru ndakunda ujya mu ninge navuga nk'ico ni ikintu bari karakurako akamenya gukurikirana ibintu urumva biba bisaba cane ko umuvyeyi atahura kwanza ingene urwo rubuga umwana agiye ko rwubatse ico rugamije hanyuma agaca amenya ingene amutorera akanamuhanura ati bugera rero wogira iki niki vyo gufasha ibyo kuko urumva aho tugeze sinovuga ngo hariho umuntu ashobora kuvuga ngo hagarika ntibikunda aho gumenya ingene ubana navyo ugaca utora ivyo bikenewe ivyiza ivyiza ni vyinshi birahari cyane yego hari akantu ucishijemo ati bisaba yuko umuvyeyi amenya izo mbuga ingene zikora mbwa ikigaragara ahubwo ni ukubenga abana bazi byinshi gusumba abavyeyi eh, umwana ico gihe bica bigenda gute umwana abyiga n'ingoga ahubwo rero kugira ngo utahure n'ingene umwana ariko arazikoresha musaba kwigisha musaba kwigisha kuko hoho antuka niba wamubwira ati none izo instagram cyangwa snapchat nkama muvuga aca ati urumva mama jenge kuri instagram kugira nshire ko amafoto twagiye n'abagenzi munyuma gatangura akabari uhera kumubwira ati burya rero ni wagumushyira ko ico uri kurakora umwanya wose ntihumva ko umuntu ashatse kugirira nabi aca amenya aho agukura kubera ushira ko ikintu cyose uri kurakora buri saha canke ati ni uri kurashira gushira ko ubuzima bwawe ntiwumva ko hari abantu ati nk'ubu none ushize ko amafoto yacu tutabivuganye ntiwumva ko hari umuntu ari kararondera ati eh urya umuvyeyi wa naka ninde azoca abona ahantu uba akamenya ibintu nk’ibyo. Uh-huh. ukamwereka ati hariyo ivyiza n'ibibi par contre nawe ukaba uri kuriga hariho ibimenyetso bimwe bimwe iyo ubibonye nawe uca ubona yuko umwana ariko aratwagwa cyane n'izo telefone ngendanwa cyane eh, ubwo buhinga butandukanye ibimenyetso nk'ibyaho ugerageje kudondagura kumbure n'undi mubyeyi abibonye ashobora kubikurikira urashobora no kwiba umuntu ashobora kwinjira akiba abana bakora abateleviziyo nk'iyo ni ingaruka mbi mhm. mugabo umwana azi ko n'aho ari kararaba icyo kintu umuntu yugura umuryango ateza kuraba uwo ari we birafite icyo bisigura yego cyane yego eh. dusangire ijambo ori eh, turi ko turumva ingaruka zishobora kwibonekeza y'umwana yamaze bamaze kwizizirirwa cyane n'izo mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye eh, hari abana tubona bagira izindi nyifato ugasanga ntagishaka gukora udukorwa two mu nzu canke twa dukorwa bahabwa ku ishure de rimwe na rimwe bakabura n'itiro canke bakarazirana eh, mbega navyo ni ingaruka ivuye kuri ubwo buhinga canke abari ikindi kintu cyane gose ngerageje kumunganira kubiga mu maji ibimenyetso mm. hari n'ikindi kimenyetso bakunze kuvuga ni hyperactivité ugasanga umwana arahungabana iyo adafite telefone ugasanga ntashobora nk'ibyo uri kuravuga tujya dukorwa two ku ishuri ati icara utekane ahantu hamwe wiga ikintu kimwe ugasanga ntibikunda amara imisegonda itanu akijya mu tundi niyo ni ingaruka kubera kuri iyi telefone abamenyereye ko biguma bigenda nimo yaravuga ama information gumaza urumva ntaba afise umwanya wo kwicara ngo ubwonko bugume ku kintu kimwe mhm. ikindi umuntu yovuga ni cyaganiro kuyaga n'abantu ugasanga biranamugora uretse n'abavyeyi gusa n'ikibano biramugora kubaka imigenderanire ugasanga biramugora cyane gose rero ingaruka ni nyinshi cyane ingaruka ni nyinshi cyane ndabigeranije kunywa ibiyayura mutwe aho bigeze ubu mhm. abashakashatsi bigaranye no kunywa ibinyayuramutwe ego ori mbega mm. none icari gikwiye n'icahe umwana bo mwima telefone canke yoyikoresha yoyikoresha gute mwebwe nk'umuhinga yakurikiranye ibijanye n'inyifato umuvyeyi mm. yogira ante ku muntu agifise umwana atarashikana imyaka itanu numva umenga telefone yoyikuraho biragoye n'ivyo ndiko ndabivuga gutya mugabo telefone yoyikuraho hama ku muntu yamaze umwana we yamaze gutwarwa na telefone canke irimwo ntashoke atumbera hahandi nyine ngo nyaka nzanira telefone ahubwo nagwiza imigenderanire namubwira ati eh, umunsi natashe reka tujye kurya akantu reka dutembere reka dusohoke reka dufate agwize imigenderanire iyo telefone ayisubirize n'ikindi kintu gikuru burya ehm, iyo telefone cyangwa ubwo buhinga ntibushobora gusubirira umubyeyi uko bigenda kose murabuze ikintu gikomeye hamwe hamwe hari igihe usanga umenga aya matelefone ngendanwa yarasubiriye ikibanza cy'umubyeyi ugasanga nta mm. kiyago kigihari mbega delia mwebwe nk'umubyeyi ivyo namwe murabibona yuko hamwe hamwe vyibonekeza birahari koko birashika uko urashobora no gutaha muhira hakuyaga nabo bana ahubwo ugakomeza urabi iyo telefone ni ukuvuga umwana acabona ko bujya mu telefone hari ibintu bikomeye gose bisumba we urumva umubyeyi yatashe ntari kare yagisha abana ntibariko barakina ari mu telefone ukuvuga umwana avuga ati ahubwo na nanje iyo telefone rero nkakumbure n'iyo mahirwe niko kugira rero abavyeyi tuhabe nubwo dusigaye dufise ubuzima twiruka bigoye no fiswe naho ba weekend akanya abana usubirire iyo telefone iyo television bakubona Uriel tuko tumera nk'abasozera kino kiganiro ababyeyi batoze indero abana babo gute mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ubu buhinga ngurukana bumenyi kuko mwavuze yuko uko biri kose mm -hmm. hariho akamaro bifise mugabo babane navyo gute bafashe abana babo gute gute hamwe n'abana nabo bavifate bo gute ni ikintu cyo kugira umwana ukamugira umugenzi wawe ko iterambere ryaje ayo matelefone ahari hanyuma wowe ugafata umwanya wawe namba ugenda kuri google cyangwa ahandi hantu hose worondera uru rubuga rumeze gute ruja rugamijiki ni ibihe vyiza ko hariyo nabaca bakugora rero naho uyimuha hagera igihe akakubwira ati mpiwanje mm-hmm. sinzoguma nza kugusaba hari imyaka ageze mwavuga ati nanje mpiwanje aho haba hageze ingene mumenye ingene muganira nabumubwira uti ukamubwira uti iyi ntambwe ni nabona uyigezeko nzoca ndakugurira iwawe kandi ntumubeshe urondera intambwe ubona ko yoba akuze kuko utanguye kumubesha ntaca abona umengo urikura mukinisha ariko abonye ko uri umuntu uvuze ijambo urarigumana umwana arakugirira icyizere gutyo bakabibanamo neza ego mm. ori mbega ni gute iterambere ry'ubuhinga bwa none ritotosekaza indero y'abana mbere navuga ni uko ubwo buhinga bwa none ni ukushyira mu mutwe yuko budasubirira umubyeyi ku babikurikirana cyangwa ku babukoresha baramaze kubona yuko eh, kenshi ibintu bibi nibyo biza imbere ni byo abantu usanga bakunda nizo abantu usanga birukira ngo nk'uko yabivuze ari ibindi bintu byiza ni ibi byo kuca ujya umuntu akiga akarangira bimeze ntabwo mbwira ati reka dukurikirane uyu uyu aracapa urazi ko ukunda gucapa uyu arakunda ibiharuro urazi ko ukunda ibiharuro uyu arakunda igifaransa urazi ko ukunda igifaransa kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro naho gutaha mu kindi kiganiro murakoze cyari ikiganiro nkingira nkingira rukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire